bashobore kubyumviraho eh, nkuko mabyumvise ari bintu bibi ababikoze bagashobora kubiheba canke abafite icyo bafasha bagashobora gufasha ari byiza naho bigashobora kugira icyo biterereye mu iterambere ry'igihugu no mu gutsimbataza amahoro muri kino kiganiro rero murashobora kutwakura kugira ngo mushobore kutubwira mugira ayo makuru yabereye iwanyu hanyuma cyane cyane mukamenya yuko ibyo mushyikiriza mubishyikiriza mu rufasoni ntangere eh, kandi mukavuga ibintu by'ukuri byabaye eh, muri kino kiganiro rero kigiye kuremeshwa nanjye Didier Niyonzima mu biga by'ibyuma ndi kumwe na Albert Nduwayo mukanya rero eh, nce ndabibutsa inimero za telefone mushobora kutwakura ko kugira ngo rero mushobore kutubwira ayo makuru yabereye aho iwanyu nazo ni murashobora kutwakura kuri mirongo irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajyana icyenda na mirongo itatu na gatatu cyangwa mukatwakura kuri mirongo itandatu na rimwe ubusa mirongo umunani na gatatu amajyana icyenda na mirongo itatu na gatatu cyangwa kuri mirongo irindwi na gatanu amajana icyenda na mirongo umunani na gatatu amajana icyenda na mirongo itatu na gatatu cyangwa mukatwakura no kuri mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na gatanu mirongo ine na gatatu mirongo irindwi na gatanu ikaze rero nigwanyu mwese muratwumviriza mu kiganiro ahiwanyu iwanyu havugwa maki cy'uno munsi sangwa muri sanze kuri radiyo hari umunanya uzayamaze gushika ku murongo alo mwiriwe neza mm, tuvugana nande eh, ah, telefone yawe ntabwo yumvikana neza sinzi ko hagarara wafata hafata neza mwari muvuze gute umunyanya adashimye kuyivuga izina muramajya he mu ntara ya ruyigi neza na neza muri komini yahe komine ni bwere oh, telefone yanyu uri kwira iragorana gato komine alo alo umunywanyi oh, rero yamaze kugenda hari undi yamaze gushaka umurongo alo mwaramutse neza mwiriwe neza nako alo nawe nyine amaze kugenda undi ku murongo alo alo alo alo alo umunyanyaceri ku murongo ntabwo twumvikana alo na nyine turabona bitumvikana ikiganiro rero na iwanyu ahavugwa amaki aho iwanyu havugwa amaki aho mushobora kutubakora kugira ngo mutubwire amakuru y'ibyabereye ahiwanyu abamenyesha makuru batashoboye kuhashyira kugira ngo bashobore kubitohoza cyangwa batashoboye kumenya ah, ni akanimero ka telefone twamaze kuba nimero za telefone kugira ngo mushobore kutwakura ah, undi munywanyi ku murongo alo alo alo mwiriwe neza mwiriwe ni mm, amahoro amahoro tuko tuyaga nande mutwakuye muri he alo alo turabona telefone nawe nyine mugoye uwundi mwanya alo mwiriwe neza telefone yawe ntabwo yumvikana neza lo alo ndabumva ndabumva yego amahoro bashimangira umukozi hadisi ahantu babarizwa kuri raporo wasofora bari nawe uri muri kumwe na buriya kumaze yego konda konda ubu kino gihe muri komine buraza muri komine buraza yego aho rero iburaza ni muri komine buraza mu ntara yahe ni mu ntara y'igitega neza cyane konda konda yego uti rero aho muri komine buraza aho uherereye habaye iki ari bubatse umutekano turawusasira no kuwukoresha kuwukoresha musaneri akora ibikora inka aragwanya ibihari mu mutwe za kanyanga ibiturire icyo gutuma nakwiye kugira isanganiro kuko tuba yuko ngaho muri komine yuko umutekano w'imiti kondakona uri kuraraba kumbure nk'ibintu byo guhungabanya umutekano cyangwa ibitameze neza byara biba muri zuba bitakiba n'ihibyaye iwacu ego yego ntabinze guhungabanya umutekano byaba kuko ajya abantu bahungabanya umutekano ah. ntibajye abantu b'ubuhungabanya umutwe ibintu bitemewe n'amategeko mm. nicyo bituma umusanire wacu batari kurwanya nicyo bituma dufite amahoro menshi no kuhakopera tunusa kuyakopera hmm. konda konda amabarabara meza afite amabarabara mhm. meza amateka kubakwa kubakwa baraheza kwa kitambara kaca iburasa ntibabahiza cyangwa ari ibintu bwo ahubwo bakajya rubuta mu rutovu naho nyine baragiza bimeze neza cyangwa ugiye imahoro mu nda ni ibarabara rimeze cyane cyane n'amatara barayatwemereye kugira ngo gutwara ngaho nta yego sawa ko tumva rero bimeze neza ngaho muri komini wanyu ya buraza reka ndashima ndashima umutoneri wacu yatuwe n'Imana tubafashwa turashego wamuduye yego urakoze urakoze rero kubona watwakuye konda konda eh, eh, Mhm. rero nikondakunda nyororo rero basanzwe ari umukunzi wawe dusanganira twakwere ngaho muri yuko ibintu byifashe neza ikiganiro na iwanyu havugwa make eh, turabandanya twakira abakunzi bakora twakora ngo batubwire amakuru y'ibyabereye iwabo alo alo alo alo amahoro amahoro neza mwiriwe neza yego twiriwe mhm. muri bande mutwakuye muri he uri mu gisagara cya gitega eh. muba mwitwa bande barutwa nayo eh. uri mu gisagara cya gitega muri komine gitega mu ntara ya gitega alo alo barutwa nayo turabona yamaze kuva ku murongo munyonyo wacu mu kanya turakira munywanyi allo alo alo mwiriwe neza mwiriwe ni amahoro amahoro turiho tuyaga nande mutwa kwimurihe ndi muri ntara ntabwo wumvikana neza uvuze ngo witwa guturiye uri bubanza witwa nde terance bubanza uri muri komini yahe muri musigati terance wowe neza na neza uherereye none washaka kutubwira ko habaye iki bimeze gute terance telefone yawe ntabwo yumvikana telefone ya terance ntabwo yumvikana sinzi terance ikora bugahagarara ahantu hafata neza alo ntabwo telefone ya terance atoke ari muri komine musiga ati mwana ubanza ifata reka twakire ubundi mwiriwe mwiriwe neza yego ninde tuyaga ah, ndi umunyagihugu amerike wo mu witwa amerike utwakuye uri hehe kamerike ah, ni mu gisagara cya bujumbura muri komine na zone yahe ya ya muha yego mhm. uri muri komine muha none gamerike wahifuza kutubwira amakuru ayahe yego icyo nashaka kuvuga mm. nashaka kuvuga ku byerekeye inkuru bamenye yerekeye abantu bitabiriye isahani mu gihugu abantu bitwaje ibitanda mwijoro yego hehe ah turareha kwita mu kanyosha mu mu kanyosha mu gisyo bimeze gute rero ah mukuru ndakanaguye abantu eh cyo cyo mutara abanyamuryango baheje gucunga uko American ntabwo telefone ari kurumvikana neza sinzi ko wakwigira gatoya kure y'akaradiyo kawe alo alo alo American umunyagihugu witwa amerike nawe yaratwakuye ngaho muri Mukanyosha kanyosha mu gisiyo nawe nyine telefone ikimucika n'undi munyanya ku murongo alo alo amerika rero yari aratubwira yuko aho mu gisiyo ngo ku hariho abantu usanga bitwaza imipanga mu ijoro bagashobora nabi abanyagihugu alo eh, mahoro mahoro neza mwiriwe neza yego mutwakuye muri he mwitwa bande jobesheje kuvuga akazina mugabo ndi makebuko mu ntara ya gitega uri muri komine makebuko yego uti rero wayifuza gushikiriza amakuru ayahe wowe utifuza utashimiye kwivuga izina jewe tujirinze amahekuru aho tugiye muri zone marambya uti halo halo umunyagihugu yaratwakuye ari muri komine make buko nawe nyine agatelefone karamucikanye reka twakire uwundi halo nawe nyine yamaze kugenda ikiganiro rero naho iwanyu havugwa maki isaha imwe n'iminota mirongo ine n'itanu iganiro kirabandanya undi munyuranyaro Aló. Aló. Mwiriwe. Mwiriwe neza. Mwiriwe neza. Tuvugana na bande mutoke muri he? Umunyagihugu w'abandi Umunyagihugu wa hehe? Burambi Burambi. Muri komine Burambi mu ntara? Ya Mu ntara yarumonge Rumonge. Eh, Mwitwa bande? uri mwigisha yego nabo mm. abantu muri posite none mwipfuza kutumenyesha amakuru ayahe yerekeye ibyo muri posite muri posite eh. habaye iki batanditse amasere ngo ntabwo tumvikana neza uti umunywanyi wacu nawe nyine yamaze kuva ku murongo yaratwakuye ari ngaho rero mu rumonge uwundi munywanyi alo alo nawe nyine turabona ntitumvikana isaha imwe n'iminota mirongo ine n'ibyo imisozi radiyo isanganiro ikiganiro naho iwanyu havugwa amaki aho mutwakora kugira ngo mutuyagire amakuru yaba yayiwanyu bamenyesha makuru batashoboye kumenya cyangwa bitakunze ko bahika kugira ngo bashobore kuyatohoza ubu ni munyanyi ku murongo alo mwaraba mwiriwe neza mm, mwituvugana n'abandi mutokeye muri he sa ntabwo tukumva neza sinzi ko ujya kure y'akaradiyo kawe gato alo alo nawe nyine yamaze kugenda akumbure ah, ikirere ntabwo kimeze neza ku matelefone by'ukuri ko turabona ko abanyonyi benshi bakibagereza kutubakura mugabo ntibikunde ko tumvikana alo mwiriwe amahoro tuvugana n'abandi mutoke muri he niyongere wibutezi ayo butezi n'amahoro alo niyongera twakwiriye ubutezi alo alo alo alo niyongere w'ibutezi na nyine ntibikunze ko tuvugana ibuteze muri komine buteze mu ntara ya ruyigi ikiganiro rero naho iwanyu havugwa amaki turabandanya twakira abanywanyi batwakwira mubwira ngo mutubwire amakuru y'ibyabaye iwanyu utashoboye kumenya ubu ni munyanyi ku murongo alo halo nawe nyine yamaze kugenda mu kanya turabandanya twakira abandi banywanyi twese dushaka umubano mwiza twese dushaka urukundo we kandi dushaka ubumuntu reka twakire undi munyonya ari ku murongo wa lowu mwiriwe neza eh, eh, bereke imansi mu ntara yahe mm, ntabwo tukumva neza alo inde ni gerari gerari eh, uri mwakiro muri ruyigi muri muyinga nako eh. ayo mwakiro rero muvuga make ayo mwakiro tuba tuhavuga isanganiro neza tubivuga isanganiro ntabwo muyumva neza ivuga bititagurika eee icyo kibazo baracyumva nibaza ko mu minsi imbere igiye gutunganywa neza eh, umutekano wifashe neza turashima kweli ntango urahari sawa icyo kibazo twacyumvise urakoze nayo kubona aho twakuye namwe ijoro ryiza ngaho imwakiro mu ntara ya muyinga arakoze gerard twakwiye ari ngaho imwakiro ikiganiro naho iwanyu havugwa amaki ndabibutse yuko rero kuri mikoro kino kiganiro kiremeshejwe nanjye didier niyonzima mu biga ndi kumwe na Albert Nduwayo tubandanye twakira ariko baradutelefona ariko rero ariko barabipa tubasabe mureke kubipa by'ukuri ko bica bituma bashaka kutwakura batanga umurongo alo mwiriwe neza eh, eh, namahoro namahoro neza tuvugana nande mutwakuye muri he eh, Amerika byari byacitse Amerika mbere yatubye kuri mu uri mu kanyosha siko ah, ah, mu kibenga akwisangana imbara ehe amerika eh, wari kuratubwira ibijyanye n'abantu ngo bitwaze imipanga mu ijoro yego uba muri ati mu gice cy'ibyo ah. hari nomero zo hanze ubu nyine ashaka gufata nyine ubwoba inimero zo hanze yego zigirane zigirane zitatu zo muri afurika uti izo nimero zo hanze zigira gute ziguma zintera ubwoba zipfa kuko sinzi ko ari abasamaje bashaka kwiba ni nimero ziguma zikubipa wewe yego abo bantu ntabwo bara abo bantu ntabwo baragutelefona muvugane eh barabipa barabipa yego nuko ejo hari undi wifuza kuvuga igifaransa mhm nuno musi igifaransa wewe wumva rero udatekanye urumva je ndashaka amashuri bashaka kwibirisha ubwenge hafi hmm. kugira usaba iki none cyo nosaba halo kuko ni kubafata no kubahashya n'abasoma n'abantu abanyenegihugu ni ukugira twicungere kabisa aho turi kuko nta muntu adoda ukundi aho nicungeye niba mwibona uti mwe mubonye aho abari abantu b'abagizi ba nabi ni ukumenyesha abajeje umutekano ni ukumenyesha kumenyesha umutekano eh urumva urumva nacha sase uko hanyi umutekano nagira byiza uzobanza gutabaza abageje umutekano eh, neza cyane yego kandi ikindi ntabwo nyakubahwa radiyo isanganiye yego reka ndikubwiza inombero kuko ndetse ndozi babwira kuko nimero zo hanze kuko nzobabwira muzozimenya kuri radiyo isanganiro nimero nyinshi cyane rwose hano rero ahubwo byiza ubu n'ubundi byoshikira mujya kubishikiriza muri aya mashyirahamwe yo gutuma tumara kw'amakuru si byo amerika rero yaratwakere ngaho mu kibenga no mu gisagara cya bujumbura nibaza ko yamaze kuva ku murongo reka tumushimire ariko aratubwira ibijyanye n'inimero zo hanze mu bipa zimutelefona mugabo kumva umenga ziramuteye ubwoba Eh, nibaza yuko rero amerika icyo yasabye cyumviswe amerika tugushimire amakuru bijyanye naho n'abantu ngo bitwaza imipanga mu ijoro uno munsi eh, polisi yashoboye kwerekana abo eh, cyafashe ubundi munyanyi ku murongo alo amahoro amahoro amahoro neza mwiriwe neza turashimira uwiteka nisa ngaho kwisanganira ah, ibintu bimeze neza tuvugana n'abandi mutakiye muri he tuvugana n'ingendanye ikomeye cyane iri muri mhm. komine kigamba mu ntara ya cankuzo nawe se ubundi niyo hanisi ndayihebura batazira wa kenya wa kenya ni amahoro yemwe ni amahoro kweri aho muri komine kigamba muyaga make yebwe kweri ni amahoro akavura kaguye ubu ni sawa kweri mm, iyo nkuru rero washaka kutubwira tutamenye ni iyahe nkuru mutamenye mm. ni uko umuriro twebwe ubu tutakiwuronka sinzi impamvu kandi bari bavuze umuriro wahe umuyaga nkuba ntikikiwuronka kandi mhm. bari bavuze ngo ntigisubira gucika mm. uhengera nko mu ijoro nka twebwe dusanzwe turi abasudere bacu umuriro turawubura tukawuronka mu ijoro naho nyine ukamara iminota mikeya ukacucika mm. aho ni muri komine kigamba uherereye eh? mhm. okay indi nkuru nayo igira kabiri mm. ahora twumviriza y'isanganiro cyane n'ikigamba ujya murongo wa mirongo umunani n'icyenda n'ibice bitatu mhm. none ubu waracitse ukivuga ujya mu mirongo umunani n'icyenda eh. ujya murongo ugira kabiri nawo ino ntukihafata eh. kandi ntufata hose ubu muri uno mwanya ntabwo uri kuratwumva oya kweri hmm. eh, niki kiganiro ni kubera nsanzwe nzi yuko gisanzwe kivuga ku isaha hmm. yego nako wa kenya icyo kibazo nibaza yuko ababigejeje barabizewe ko bararaba ukuntu babitunganya kugira ngo iminsi iri imbere Eh, uretse ngaho ikigamba no mu ntara ya muyingi mwakiro bavuga ko batatumva naho nyine bigende neza yemwe nta nakibajije cyane bakambwira ngo ngo kiriko kiratunganywa mugabo ntibi tumaze ndetse tutumviriza ibiganiro by'isanganiro natwe kandi tubikunda cyane ni ibintu ni ibintu usanga bisaba uburyo bwinshi wa Kenya yego bigasaba n'ubuhinga buhanitse nacyo gituma atari ibintu umuntu yumvira n'umusaka cyakora iryo yabo ibyo nibyo eh. reka turindire kuko mugabo urazi natwe turifuza yuko mutumviriza dukora ibyo dukora kugira ngo mushobore kutwumviriza ni naho bigenda neza cyane cyane kubera isanganiro turayikunda rwose yegura murakoza muragira neza ko dukwikunda eee eh, namwe mugira akatuketa urakoze cyane rero mugire ijoro ryiza ngaho ikigamba oke oke namwe mugira akatuketa mhm, arakoze cyane wa kenya twakwiye ngaho ikigamba ikiganiro iwanyu mvuga amaki kirabandanya kuri radiyo isanganiro ni saa yine n'iminota mirongo itanu n'itandatu alo alo ntabwo tukumva neza alo umunyanya wacu rero yaragiye kutwakura ntabwo twamumva neza mu mwanya asubira agerageze kugira ngo turebe kudushyikiriza amakuru utamenye uwundi munyanya ku murongo alo mwiriwe neza mwiriwe neza hmm, tuyaga nande mutoke muri he ngarutse ninde ndi amerika eh, amerika hari icyo wibagiye kutumenyesha yego icyo ntabwo ndakubwira hmm. nabyo guhera ejo abukendo ah, zibabwira fungine zipanze nomero kuko zisa nka zitatu yendo eh. ba telefone ndazibabwire muwe mwazimenye hmm, nakubwiye nti ufise amakenga ni byiza ko utumbera amashyirahamwe yo gutuma tumana ko amakuru kuko n'iyo mihora imihora dukoresha nibo bayiduha bakagusigurira neza ibyo ari byo barashobora kugufasha bakakumenyesha n'izo nimero ziva mu gihugu cyangwa cyangwa abantu ni bande wanyumvise eh, urakoze cyane rero ikindi nacyo mm eh, amatara turiko turayaronka kazi hmm. aho mu kibenga Eh, kumubona muyaronka gute ah, ubu ni sawa kabisa ubu turashima kabisa ubu yiriweho eh, kuva buca gushyika ubu ntiyigeze oh, acika akongera akagaruka ubu ni neza kabisa eh. oh. urakoze cyane rero nimba atakindi wifuza kudushiriza aha ah, turabiriyeri kabisa byatinze ibirere ibiyeri cyangwa ibirere Kamerikien. Eh oui. Wavuze ibiyeri. Yego. Eh aho iki mukibenga werere ubona kikiguwa ngahe? Ikiye. Asa kuguyumbi 2003. Mm. Ego. Aho mukuri? Ne neza cyane. Mm. Eh. Muraja kubimenyesha rero abigeje yuko muri ko murazimba. Eh. Ne. Eh. Urakoze cyane Amerika rero gira ijoro ryiza. Eh murakoze cyane namwe. Mm. amarahirikire atokere ngaho mu kibengani mu gisagara cya Bujumbura turamushimiye ikiganiro iwanyu habwa maki kirabandanya ah, murabandanya mutokora kugira ngo mutubwire amakuru tutashoboye kumenya amakuru amenyesha amakuru batashoboye iwanyu kugira ngo bayatohoze undi munyanya kurongwa mm, oh, agatelefoni kiwe kamaze gucika uwundi alo mwiriwe ni sawa ego turashima Eh, tuvugana nande kumenga akaji mwakagabanije inosa valante ah inosa valante muri rohero yego kandi rero nagukumbuye n'ukuri <laughs> wowe nimba utaruherutse gutumviriza oya ndabona eh. ndabumviriza kiretse ko murambura akanya ko kwakura eh. yego amakuru y'iminsi rero ni ukuri turashima turaho turakomeye muri uno mwanya utakuye ndacyari muri rohero hmm, aho muri rohero wowe utiriwe havugwa make muri rohero n'ukuri ni mpunda mm ayo makuru tutamenye yabereye aho ushaka kutumenyesha n'ayahe cyane ko narenda gukombe n'ukuri nta mashasha afite yabarotaye numva eh. yabaye numva ko yaba mbona akwiye uretse mm. yuko narenda gukombe nari nkeneye kukuramutsa n'ukuri urakoze cyane rero ugira ijoro ryiza nawe ugira ijoro ryiza yego aha munyanyi ku murongo alo yamaze kugenda ikiganiro iwanyu bavugwamo kikurika cyo isanganiro kirabandanya isazi zibiri zirarumanye eh, turaza kubandanya kino kiganiro gushika igihe cy'isaha zibiri minota mirongo itatu alo alo alo umunywanyi wacu nawe nyine yavuye ku murongo uwundi yashyitse alo mwiriwe tuvugana na bande mutwakuye muri he ya berimana joweli Joel mutwakuye muri he mu ntara muri butaganzwa mu gacimbiri nyamituri komine butaganzwa eh aho rero mu yagamaki nagomba gucima kubera no mutsi ndabona uko batabuta gutanga imisegetera batangiye kuba ya misegetera bari babanditse ko yego mm byagenze gute ache byagenze neza gusa abantu babaye benshi kubera abantu ndakeye mhm, mhm. uvuga ndete niyo badatanga kironga neza mhm Eh. ubwo barabamenyesheje iminsi mara mujya gutora iyo misegetera yego cyane iminsi ni iminsi ine mhm. eh. hama ntaba ukumbure byashitse ntibabironke kubera ukumbu twa dupapuro babahigiye babandika badutaye yego cyane mugabo urumva beke cyane mm allo yoeli iyo amaze kugenda umunyaraswaku yari muri mu ntara yari muri komine butaganzwa eh, niyo wera ngaho rero muri komine butaganzwa ariko atumenyesha yuko imisegetera batanguye kuyironga ngaho muri komine iwabo turamushimiye cyane iganiro wanyavuga amaki kirabandanya undi munyonyi ku murongo alo alo mwiriwe tuvugana nande jamari mukumoso nyabitsinda mu jamari nyabitsinda makuru y'imisiga jamari impore bawe umeze neza gishwari kameze n'akavubu mm, aho inyabitsinda none tubwira ayo makuru tutamenye twebwe amakuru dufise eh. mara ya kwanza jewe ikintu novuga novuga kumenga twebwe akamu dutanga ni kumvigwa akahe uti kuva hehe se mm. mana genda rabiri barabara rihuza amakomine atatu komine nyabitsinda komine kinyinya mhm. na gisuru mm. ndaza ivi je natanga imuhaye mbona ari haye hakogwa iriraho ijinya gasonga mwe kwa bya biraro twahora tuvugwa mm mpaka likashuka likasohora ikidanga bukorane ku mupaka wa Tanzania ehe rero twabye ayo makomi na tature n'ibyo barabara turaba uburemere bw'ibarabara mhm. dusanga mbona hari kwakugwa ibarabara mugabo hose cyane twarishaka dusanga iriko yakugwa ntirijya ririfise amacumi zikama nk'iryo uti rero iriko rirakorwa ubu ntabwo ryari rikenewe cyane nk'iryo mwe mwifuza yuko bokoze mu maguru mashya mpaka yari barabarihuza makumi na tatu wumva ridakenerwa ko ubona abakozi ba leta benshi barikenera cyane bingana n'iridakenerwa cyane none gajamari musanzwe mugira ibibazo ibihe mu gihe mukore muwe kumurakoresha iryo barabara ridakoze neza mane ibarabara cyo twagenda kwebwe amakinga arakatagurika sasa hivyo hari ugenda n'ipikipiki mani usanga igarama yarenze ku mafaranga yani bahe bakubwira mhm. sasa hivyo hari by'inyabisinda kuja mu kinyinya ni ibihumbi umunani wumva ni ibirometero bingahe ibirometero cumi na bibiri byonyene eh. aho uje usanga ayo mafaranga ni menshi arafu nk'aho hobaye harimo ni rikwiye mhm. sasa hivyo ntiyokwira mm. kuja mu ruhigo by'inyabisinda ni ibihumbi icumi alo jamari rero ari nyabitsinda muri komine nyabitsinda turamushimiye akatubwira yuko rero bifuza ko bakorera ibarabara kumbura akamukiyo kumviswe undi munyanyi ku murongo alo alo Joel ngarutse Joel mwari mugiye tudahejeje eh. uti rero nyabitsinda muri komaro nk'imisegetera neza ibutagazwa nako <laughs> Muranunga eh. ibutagazwa aho muri mu ntara ya Ruyigi eh kina nibagiye mhm ngaho iwacu nyamisuri ibintu bijyanye n'inzoga zitabonekana nk'ibiyeri mm. nk'umuzibuye kweri twagomba ni mudodo mumaze igihe kingana gute mutabona izo nzoga igihe kitari kito kweri mm. eh, iyo zibonetse naho eh. muzigura ngahe ibihumbi n'amajyana umunani ibihumbi n'amajyana eh mugabo igiciro nyakuri kizina leta murakizi eh Ah, iyo bagurisha bakarenza ko amafaranga basi babwira ko ari kubera iki ntabwo ah, ni kubera nyine za kenya nawe ugiye kuzirangura batazironka mm. wowe usaba iki none nk'umunyagihugu wo ngaho muri komite butagazwa halo umunyanyi wacu Joel atwakwiye yamaze kuva ku murongo tumushimire cyane tumushimire cyane undi munywanyi ku murongo halo halo nawe nyine yagiye abantu rero babipa tubasabe mwihangane mureke kubipa udafise amakuru utanga mu gutelefona wihangane ureke abandi batelefone kuko iyo bipa bituma abandi bataronka umurongo bica bikumbikana nabi alo abantu bari barabipa mwihangane ikiganiro iwanyu havugwamo kiriho kirabandanya kuri radiyo isanganiro isaha zibiri minota itanu kuri mikoro muracari kumwe na Didier Niyonzima mu ngabyo bw'ivyumani Albert Ndwayo kandi dushaka ubumwe mu gihugu cyacu aho uri hose ukuri n'ubutungane aho uri amahoro yubakire wongere uyavome twese urwaruka dukunda twibarutse tuba abashinga ntahe babushitse kuba na mu mahoro twese dushaka urukundo twese dushaka umubano mwiza twese dushaka ikiganiro iwanyu havugwa amaki kirabandanya uwundi munywanyi tumwakire alo alo yamaze kuva ku murongo ikiganiro rero na iwanyu havugwa amaki ikiganiro cyaba kiba ku minsi ya mbere aho rero bakunzi bagiye gusanganiro mwega mwese mukora twumviriza mushobora kutokora ngo mutuyagire ibijyanye n'amakuru abamenyesha amakuru batashoboye kumenya cyangwa batabashoboye gushikaho muri kugira ngo bashobore gutohoza ubundi munyanyamaze ku murongo alo mwiriwe neza indi mu bigi nitwa siriyake siriyake uri butezi muri muri komine butezi mu ntara ya ruyigi siriyake n'amahoro e n'amahoro ndi mutumba wa sorero umutumba wa torero wa sorero we nakare mhm e, abane gihugu bazindutse gutora imishegetera basakanya muneza ntangere aha aho muri komine butezi yego mhm yego ntiworaba bimeze neza mumeze neza cyane uti rero muzobandanya muyitora ukuri kwa menejo mpaka muhegeje asa bagiye ari benshi njya mm. umunsi wa nyuma basaba bahegeje mm, siri yake ah. aba hari abo byashitse ntibishoboke ko batora iyo misegetera bakoresheje ububanguti bose barose ah. eh. urakoze cyane nimba atayandi makuru wawe wifuza kudushikiriza ari ngaho eh, guteza uragize neza iyindi ni uko numvise yibujumbura akavura kavuye ego kumutaga siriya rero twakwiye ari ibutezi urakoze cyane ni mu ntara ya ruyigi ugira iryo iryo ryiza ngaho ibutezi undi munyanya ro mwiriwe mwiriwe ni amahoro ahora tuvugana n'abandi mutakwiye muri he ndi mwakiro mwakiro umusozi wa butabo ninda twakwira mwakiro none sabukunze sa yewe nita sabukunze Eliezer uri mwakiro aho mwakiro amakuru tutamenye naya wifuza kudushikiriza ya makuru nashaka kubashikiriza ubiradiyo sanganiye nk'ikiyumva mm eh? icyo kibazo n'abandi batwakwiye ari mwakiro babitumenyesheje twabwiye yuko ah, babigejeje ko arabira bukuni icyo kibazo cyova mu nzira kandi hari abavuze ni twama twabyifuje mugabo ntibikunde mugabo urumva si gisanzwe umuntu asimbira kuko nyene ni ibintu bisaba kwitonda yego eh, murakoze mugabo turi turagira uvugira ngo dushobore kumvikana ko ni icyifuzo cyacu ni uko mwotumva neza yego kubera ubukorere eee eh. ni yuko emwe eh, nk'ubona kugira ngo telefone bisaba kubera ari amasaha uba usanzwe umwanya w'ikiganiro mm urakoze cyane icyo kibazo turakizi kandi ikibazo cyacu ni uko mutumviriza kuko radisanganira ngaho ubwaho ku bwanyu bw'abanyagihugu eh. mbwira mm, ijoro ryiza rero ngaho mwakira ego murakoze mm. urakoze siriya katwakwiriye ziri nako atokera ngaho mwakiro undi munyanyi ku murongo alo amahoro dediye niyo nzira amahoro neza mwiriwe neza ego turashimira imana kazi mm. muri bande mutwakwiye mutokiye murihe yabasi mu ruhige kake gasa yabasi <laughs> yego ngira nuko ari mu ijoro sinzi nicyo gituma ijwi ryanyu ryanyoboye gato ahubwo nakavura urumva nta kavura wumva numva jewe mugabo natwino kaguye mugabo imvura ewaye katangwe eh. kugwa kabisa imana urumvira twibutse hama mm cyane cyane ewa ifarini ngaha muri gihe yabaye muziriwe kabisa iki ya ifarini ifarini yiki ifarini njye ni ifarini izi dukuramo imikati yego kuva ryari ifarini kabisa ya eh, imaze igihe vrema imaze igihe indwi iramaze nk'indwi nk'indwi itaboneka yego kubera ibonetse irazimbye yahora ku mirongo itatu n'indwi ugeze ku mirongo ine n'indwi wumva ibihumbi icumi byose byaduze ko n'amafaranga menshi cyane hmm, none iyo mubagije abadandaza b'iyo farini babishyura ngo ni kubera ikitaboneka Ewana umwe wese yivugira ibyumva nta nyinshi tomoye vrema urumva umwe wese yibwira ukwiwe undi akavuga ukwiwe urumva ntituzi biva ahubwo mm. ababice bari kubabiza ngorane iyo ziva hanyuma akabitunganya ku bihumbi ibihumbi icumi biba bigeze ko n'amafaranga menshi cyane ni menshi mbaye ahora ku mirongo itatu n'indwi hanyuma ugashyirwa mirongo ine n'indwi urumva ko ari ikibazo mm, musabe iki none mhm. dusaba vrema ababiceje barabe icyo tuma iyo fari niboneka yego iboneke hanyuma ikindi nacyo mhm. agatoro vrema agatoro nikaboneka neza kabisa mu rugi barabe nabo nyine ababiceje mm. igitoro kibonekane kibonekane murazi igitoro ko aricyo kintu kijya imbere mu bintu byose yego eh, abasi amatara yo murayafise tumaze iminsi turonka buke bukeje araza agacika akaza agacika mbwa na mitende na mitende nuko turacumbagiza na mitende sico kimwe naho rero tumaze indwi yose tutaronka ego reka rero tugushimire amakuru utanze arumvikanywe nibaza yuko babijeje bose babyumvise Ah, muheze rwa menshi amakuru yo kuri radiyo sanganya mm, namwe mugira igero ryiza ngaho mu ruyigi ah, turabakunda cyane rwose harakoze abasi ari ngaho mu ruyigi ikiganiro iwanyu havugwa amakikirabandanya uwundi munywanyi k'umurongo yamaze kugenda ni saa zibiri n'inota cumi n'ibiri ikiganiro iwanyu havugwa amakikirabandanya turashyigaje iminota cumi n'indwi yonyine kugira ngo turangize kino kiganiro reka tubandanye twakira rero mu bari kubona ngo batubwire ya makuru ibyabaye aha iwabo tutashoboye kumenya hano ku maradiyo kugira ngo tubibashikirize akanya rero nigwanye ikiganiro nawe iwanyu mukomeye zirabaruka wese ahari yumve mu mugambi w'amahoro kuva hino gushiza no ku mushatsi ubundi munywanyi ku murongo alo alo halo yamaze kuva ku murongo eh, ikiganiro iwanyu havugwa amakikiri abandanya mwananya kutumviriza muri benshi bari mu mihinga itandukanye y'igihugu ah, ndabibutse ko mushobora kutwakura kuri mirongo irindwi na gatandatu ubusa mirongo na gatatu amajyana icyenda na mirongo itatu na gatatu mirongo itandatu na rimwe ubusa mirongo inani na gatatu amajyana icyenda na mirongo itatu na gatatu mirongo irindwi na gatanu amajyana icyenda na mirongo inani na gatatu amajyana icyenda na mirongo itatu na gatatu canke kuri mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na gatanu mirongo ine na gatatu mirongo irindwi na gatanu umwanya nibwo nyubwira ngo rero mudushikirize amakuru yabaye aho iwanyu tutamenye hama na cyane cyane mukamenyesha ibintu by'ukuri byabaye kandi mukabishikiriza mu rupfasoni ntangere ni kuri radiyo isanganiro iganiro aho iwanyu bwomake umunyanya amaze gushaka umurongo alo alo alo ndabumva mwiriwe neza mwiriwe mwiriwe mm, ni leopolo Ndagijimana Joseph Ndagijimana Joseph Yego Mutokeye muri Yega Joseph Intara ya Ngozi muri commune Tangara Commune mm. Tangara Aho rero itangara wowe uherereye namba ari ku mutumba umutumba uherereye ko habaye iki Tutamenye twakora mu bintu bijanye n'ibyo gufyatura amatafari mm. ariko tugaya tubona bacu baraza baratwikije ko twariha muri obeye ayo matafari mwayakorera hehe ga Joseph ahantu bitwa mu migezi mumi twafata turi ahantu bita mu migezi mu migezi muri komine tangara nyine mugabo tubibona amahera baturihita tubona umwanya ni menshi kubera n'umwaka dukora amezi atatu yonyine tuba dusanga umwaka dukora duhomba mm. yego twe twasaba ko tugabanya obere niba arisha ayo mafaranga obere niba arisha ayo mafaranga na amveronema muri obm eh. none kumbure ntibabonye ko ari amategeko mutekereza kubahiriza turayubahiriza ariko twasaba ko tugabanya ibiciro kubera hmm. dusanga dukora duhomba hmm. sawa sawa nibyo nta yandi makuru mufite mudushikiriza murakoze cyane rero Joseph ngahitangara muri komine tangara mu ntara ya ngozi mugira igero ryiza bisangire hmm. arakoze ni Joseph ko yari mu ntara ya ngozi neza na neza muri komini tangara ikiganiro iwanyu bavuga amaki kirabandanya kuri radiyo isanganiro ni saa zibiri n'iminota cumi n'itanu turabandanya n'ikiganiro iwanyu bavuga maki nimuze tuyasimbataze maze tongere tuyaharanire hata kuvangura moko nk'uko turi turi bamwe ntitube bandabizi canke base ndayibaza mu bikorwa by'iterambere kuko vyo gatwebwe ugwaruka twega twebwe urwaruka turengera amoko dufatane mu mu kuyatsimbacaza hamwe no mu kuyakomeza tugwize nkino mu guteza imbere imico n'akaranga k'abasogokuruza kuko n'ibyacu urwaruka oh, oh, eh, undi munyonyi amaze gushika ku murongo mu kiganiro y'abanyamaguru amaki alo amahoro neza mwiriwe neza bisanzwe ndavuga na nkuru nziza odifagisi ngahari mu kindi komine nyabiraba odifagisi oh, ari muri komine eh, nyabiraba odifagisi amakuru tutamenye ni ayahe mwifuza kutubwira reba ni ukuri ngahari nyabiraba hari tumaze iminsi twakenya akavura akavura cyane cyane utabe hmm. cyo ku munsi w'imana imana yarabikora yarabonetse mhm. bwagerageze kurwana umuvuduko muremure uti yagerageje kurwana umuvuduko muremure aho mm. haturitse inkuta mu kabimana yarakinze ntawe apfuye uti habaye iki imituragaro habaye imituragaro nta byononekaye harashoboye kononekara insinga e z'umuyaga nkuba insinga z'umuyaga nkuba cyane cyane gatamaza gasaba abanyagihugu bakoresha umuyaga nkuba izo nsinga z'umuyaga nkuba uwo tubwira zononekaye n’amajyahe neza na neza muri komini nyabiraba ahanini mu musenyi mugabo no munsi bashoboye kubitunganya babitunganyije abo muri ejidezo cyane cyane mm asesora rero abanyagihugu batarakoresha bijya bintu bya mazi eh bo baba rikingira kibikare kubera imvura yaraboneka ko yari mm, abavuze abanyagihugu bakoresha ibiki bya mazi abatabitahura ibyo bya mazi neza bimeze gute bya mazi basira mu kuzimu mm ni ibintu bijyanye n'umuyaga nkuba yego ni kujya kuntu bafata insinga z'ubwenga ngo bakazishyira mu kuzimu mu byondo na eh. makuru mutamenye ko mhm. ku igenekerezo rya cumi ku kwezi nyine habaye isanganya igenekerezo rya cumi muri kwezi kwa nyakanga na ahabaye isanganya hehe alo alo odifax atwakuye inyabiraba yamaze kuva ku murongo undi munyanya ro mwiriwe neza mwiriwe tuyagana bande mutakuye muri he muyagana mu mwanya wa radiyo sanganiro ari mwakiro mhm. bita rashidi ninde rashidi rashidi ni amahoro yego ni sawa ngaho mwakiro ni sawa mm, ni biki tutamenye mwifuza kutubwira ibintu mutamenye ngaha mwakiro mm. ni ukuvuga rashidi atwa ko mwakiro telefone ikimucikana reka tumushimire turacyafite umwanya aza gusubira tuwakura mu kanya ro ubu ni nawe yaraje yamaze kuba ku murongo ababipa ndasubiyemo mwihangane by'ukuri mureke kubipa kuko bituma abifuza kutuyagira amakuru tutamenye badashobora kuronga umurongo acanke bikumvikana nabi ni saa z'ibinota cumi n'icyenda turacyasigaje iminota icumi yonyine kugira ngo turangize ikiganiro ahiwanyu havugwa amaki cy'uno munsi wowe rero wifuza kutuyagira amakuru utamenye raba kwa kwanya alo alo alo eh. mwiriwe mwiriwe tuyagana bande mutwakwiye muri he ntabwo tukumva neza telefone yawe eh, mbi no mu rutara kigeri n'inkuru murutana yego murutana muri komini yahe halo umunyanya wacataka yari murutana ntabwo tumvikana yamaze kuva ku murongo ngira aza gusubira kutwakura nawe nyine mu reka tumushimire ko yari kutwakura mu minota icyenda tuba turangije ikiganiro aho wanyavuga make cy'uno munsi halo nari nagiye ntababwiye ingwane dufise ikurikira yego je ni jamari mwakiro nyakunyabitsinda eh, jamari kirungu nyabitsinda ehe sasa eh iradiyo y'isanganiro ntituyumva sijui kama itatizo ryabaye rimeze nte jamari na iyo ngorane turamaze kuyimenya nabwiye n'abandi batwakuye nk'abari mwakiro yuko icyo kibazo kiriko kiraba kiriko kirigogira ngo gitorega umuti sawa murakoze yego urakoze na igira ryiza isazi iminota mirongo ibiri iganira iwanyu havugwa amakikiri abandanya undi munyanya alo alo ababipa mwihangane mureke kubipa kugira ngo abifuza kutwakura batwakure badushikirize amakuru tutamenye ikiganiro rero kirabandanya abanyabwa make mu minota umunani zo baturangije ubundi munyanya ku murongo alo alo alo yamaze kugenda tujyana basesa nkuyoze ntitwibuke kuyora twasheshe ngo tujyana basesa nkuyoze kuyora twasheshe ibihitiye mu gihugu murabisi ubundi munywanyi k'umurongo alo alo Allo Allo Allo yamaze kuva ku murongo nawe nyene ikiganiro y'abanyavugwa maki kirabandanya ndameshe ku minota umunani nyene indwi nako tubaturangije wewe eh, rero wifuza kutubwira amakuru tutashoboye kumenya y'ibyabaye aho uherereye nyarutsa utu twakure uri munyanyalo mwiriwe tuvugana nande tuvugana wangi ntabwo ah wo mu rutana ntabwo tukumva n'izi zina eh, ndi ngeri ni wo mu rutana ngeri ngeri minkwe inde ngeri minkwe ngeri minkwe mu rutana uri muri komini yahe giharo muri komine giharo ngeri minwe aho muri komine giharo wifuza kutubwira amakuru yawe tutamenye ndakunda ko ndakunda ko wacu nk'uko twiza kubona iyo yacu ngeri minwe naho muri komine giharara mwe mwaronse imisegetera eh, Alo? Alo? Mm. Uti rero misegetera ngeri minwe. Alo? Ngeri minwe atukuyara twakuye muri komine giharo yamaze kuva ku murongo atuye ko bamaze kuronka imisegetera. Undi munyanyi ku murongo alo? Alo? Niriwe? Niriwe. Na mahoro? Ego. Ikintu nashaka kusikiriza. Uri indi twakuye rihe? Ndi Rashid Mwakiro. Eh Rashid Mwakiro ha? Isanganiro ubu ntitukiyumva neza kabisa n'icamo nk'uko byahora ni murahe mukosora. Ico namaze kukicushura n'abandi yuko bariko barakira bakimaze tukizi hano kuri radio isanganiro ico kibazo. Kandi turifuza yuko mutumva cyane. Aya. Mm. urakoze rashide twakenga himwakiro ikiganiro abanyavuga make turacyafise iminota itandatu alo halo yamaze kuva ku murongo umunywanyi wacu uwundi halo mwiriwe mwiriwe neza bakomeye turameze neza namwe n'amahoro ndashima uwiteka basi mugabo izuma ninde ni Albert Nduwayo Albert Nduwayo tumwiriwe umuntu adasinye kuvuga izina uti mwiriwe uti rero mutwakuye muri he Ibujumbura Ibujumbura Yego neza na neza hehe <laughs> ko mutashimye kubivuga izina nyosa mu gisagara cya butombo aha habaye iki ngaho muto habaye iki canke canke habaye iki tutashoboye kumenya namakuru yabereye ahandi tuwe nasimbiye mhm basha ruguru baridoga pe bibiri by'igitongo barabashyigura mbari kuri magendo ngo bibiri ruguru hehe yo mu ntara ya murambya ntara ya murambya muri komini yahe ni intara ya murambya yose Eh, muri komine nka rutegama cyangwa muri aho wowe wabibonye ni hehe aho eh, nabibonye ni muri rutegama yego eh, none ubuye ngo bakironka ngo no kuri bine naho nyangwa nikiboneka cyane ku bihumbi bine yego dore ko numvise abashoferi bambwira ko nariko wowe nabyo wabonye nivyo wumvise kuko aribo babinyonga aribo baca baduza igiciro ubagira ngo igitorongo ntikiboneka ibintu bisa nk'uko oye icyo bagura ibihumbi bine ni icyamageno cyangwa ibindi bakigura ku biturage nta masasi rega hari mu bintu mu bitumba ejo no no kurara ruguru vema n'imodoka ntizaboneka basa abantu benshi bamwe ntibamanutse kubera imodoka zari zabaze yego ama rero nabyo n'ibintu by'ibinyobwa rero bashyira mu bice bya ruguru kandi ibijumba amana bimaze iminsi bibura bagurisha ikihe igihumbi n'amajana n'indi hehe ari murambya mhm. muri komini yawe komine mbuye komine mbuye rwa musenyi nizo nabonye navuga ari agahingo nazengo zaba ziri kuri bibiri n'abiri mugubu ni bibiri ho nabonye ziriho sinkini bujumbura mm. barayi ibintu by'ibinyobwa birimo biragoye birazinze mugani ni bujumbura hamwe hamwe mbona ku cyatandatu ikirere cyari cyatanu ho mhm. bizimbutse mm. ibyo rero ukuntu bimeze rero barabe baradisi bagurize utwo tunyobwa bajya barihereza abafite akanoti amara yo mugire akazi keza ngakubwira dore isangane sawa nawe urakoze gira ijoro ryiza mhm. yari mu kanyosha turamushimira mu gisagara cya bujumbura mu minota itanu yonyine itarenga nako minota itatu tuba turangije ikiganiro iwanyu havugwa amaki ni saa z'iminota mirongo ibiri n'itandatu wowe ah, rero twumvire tujye twakira abanywanyi nka babiri ba nyuma turangiza iganiro iwanyu havugwa amagi cy'uno munsi ikiganiro iwanyu havugwa amaki kirabandanya mu minota ibiri yonyine tuzoba turangije ikiganiro iwanyu havugwa amaki cuno munsi genekerezo rya cumi n'umunani ukwezi kwa nyakanga umwaka w'ibihumbi na cumi n'indwi reka twakirundi undi munyanya ari ku murongo allo allo eh allo twamaze kukwakira n'amahoro eh, n'amahoro mwiriwe neza zifashe gute none ni sawa mwitwa bande mutwakuye muri he eh, twinga mu kanyosha iri defonse iri defonse mu kanyosha uri habaye iki tutashoboye kumenya oya nagira mvuga amakuru yariya mu buseruko mu buseruko hehe nguko muri muri komine bweru muri zone ya busoro mhm. n'ahatariho mba mugabo nashaka ndababwira utuntu utuntu dukeya uherukayo niho wari uri vuba niho mvuka yego oya uherukayo vuba kugira ngo ayo makuru tubwire tumbe yuko yego niho mvuka mugabo mhm. ndetse no gushika yego uti rero hari iki mwibwero umva twebwe bari baduhaye amazi aho muri zone ya busoro mhm. muri zone ku mutumba wa rubavu mm. kugenda gushyika hariya mu gasenyi ku mutumba wa gasenyi ariko gushika ubu amazi barayakutse barayakase barayahagaritse sinakumva nayo mazi barayahagaritse eh barayahagaritse mm. ubu ubu bayatwaye muri cyamuzo gusa urumva twebwe amazi mubaza ko bayahagaritse cyane ni ingorane habayituma ayo mazi adashobora gushika yategerezwa gushika urumva amazi amazi gushika ubutwara twara tuyaronka mu minsi mugabo barayamaze kuyakata mhm. none ubu abana ubu abanyagihugu basigaye banywa amazi yo mu mwonga musaba iki rero ubu dusaba mhm. dusaba ko tugarukanira amazi meza tugasubira ah. kunywa amazi meza muri zone busoro yego muri zone eh, komine bweru mhm. ni ukuri turatakambe mutuvugire hejuru muzamugize neza iri defonse nibaza ko ababigejeje ubutumwa bwe bamaze gushika kuko umwanya uratujyanye reka tugusezere ego ni ukuri muzamuka mm. cyane murakoze cyane mugira ijoro ryiza namwe namwe turi kumwe mm. ni kuri defense rero turangirije kiganira iwanyu havugwa maki cuno munsi reka rero nshimire bimwe by'umwihariko mwebwe mwese mwashoboye kutwakora ngo mutubwire amakuru yabaye hanyo twashoboye kumenya iganiro rero cyari kiremeshejwe nanjye Didier Nyonzima Albert Ndoya ari mu bw'ibyuma turabashimiye reka tubifurize kugira igiro ryiza mu kanya muca mukurikira amakuru y'abagenzi bacu kuri radiyo bbc uri umucafu eh, bishobotse amaradiyo yadufashe nk'umuntu wasanga ariko arakubitwa azira ubusa niyo babibonye nta kimwe bavuga umenya nta kimwe bibatwaye isanganiro